qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning shahid shayx abdulla azzam fatvolar o'ragandir seni qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni kufrga qarshi jihod ikki turdir birinchi tur hujumiy jihod Jihodning bu turida dushman o'zining yerlarida, mamlakatlarida, shaharlarida, mintaqalarida, hududlarida va uylarida hujumga uchraydi. Bu holatda kofirlar musulmonlarga qarshi jangga hali tayyorgarlik ko'rmagan va jamlanmagan bo'ladi. Mana shunday holatda jihod ibodati farza kifoya hisoblanadi. Farzi kifoyaning eng quyi darajasi islomiy chegara hududlar alloh subhanahu va taolaning dushmanlari qalblariga qo'rquv solish uchun mo'minlar bilan to'sib turilishi va eng kamida bir yilda shu hududlarga qo'shinning yuborilib turishidir imom ya'ni islom xalifasiga kufr diyorlariga har yili bir yoki ikki marta kichik guruhlarni yuborib turishi va xalq bu ishda xalifaga yordam berishi vojibdir agar xalifa shu ishni qilmasa gunohkor bo'ladi faqihlar ya'ni islomiy huquqshunos olimlar xalifaning kufr diyorlariga har yili bir yoki ikki marta kichik jihodiy guruhlarni yuborib turishini jizyaga qiyos qildilar Ya'ni jizya to'lovi kufr diyorlardan bir yilda bir marta jamlangani kabi bunday jihodiy guruhlar bir yilda bir marta kufr diyorlariga yuborilib turishi zarur dedilar. Usul ulamolari bunday dedilar. Jihod kuch bilan amalga oshiriladigan da'vatdir. Bu imkon qadar amalga oshirilishi vojibdir. Toki yer kurrasida faqat musulmon yoki sulh shartnomasi asosida hayot kechiruvchi inson qolsin. Ikkinchi tur. Jihodning ikkinchi turi mudofa, ya'ni himoya jihodidir. Bu islomiy yerlarga bostirib kirgan kufr ahlini hujum orqali diyorlarimizdan haydab chiqarishdir. Jihodning bu turi farzi ayn, balki farz ibodatlarning eng muhimi hisoblanadi. jihod ibodati mana bu holatlarda farzi aynga aylanadi. Birinchi holat kofirlar musulmonlar diyorlarining birortasiga bostirib kirsa. Ikkinchi holat kufr va islom qo'shinlari saflari bir-birlariga ro'bara bo'lsalar. uchinchi holat agar imom bir necha shaxslarni yoki biror qavmni jangga chorlasa. to'rtinchi holat kofirlar bir necha musulmonlarni asriga olsa. Birinchi holatga izoh. Kofirlar musulmonlar diyorlarining birortasiga bostirib kirish holati. Salaf va xalaf, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam madh qilgan 3 asrdan keyin kelgan avlod ulamolari, to'rt mazhab sohiblari va jamiki islomiy davrlardagi muhandislar va mufassirlar barchasi Mana bu birinchi holatda, ya'ni kofirlar musulmonlar diyorlarining birortasiga bostirib kirish holatida kofirlar hujum qilgan mana shu diyor, ya'ni shahar va shu shaharga yaqin bo'lgan barcha aholiga jihod ibodati farzi aynga aylanishiga va shu darajada jihod ibodati farzi aynga aylanadiki, farzand ota-onasining ruxsatisiz, ayol kishi erining ruxsatisiz va qarzdor qarz berganning iznisiz jihod qilish farzi ayn bo'lishiga bir ovozdan muttafaq bo'lganlar. Agar mana shu shahar aholisining kuchlari yetmasa yoki dangasalik qilib e'tibor bermasalar, yoki umuman joylaridan qo'zg'almasalar, mazkur farzi ayn doira shaklida tarqalib, ularga eng yaqin bo'lgan aholiga, bularga yaqin bo'lgan aholiga farzi ayn bo'lib boraveradi hatto kofirlar shu shahardan chiqarilmas ekan jihod ibodati butun yer kurrasi musulmon aholisiga farzi aynga aylanadi shayxul islom ibn taymiya rahimahulloh bu masalada mana bunday dedilar Himoya jangi din va muqaddas narsalarni dushmandan himoya qilish turlari ichida eng qattig'i va ittifoq qilingan farza ayndir. dini va dunyoni fasod qiladigan tajovuzkor dushmanni hujum qilib qaytarish iymon masalasidan keyin turadigan farzi ayn amaldir bunday holatda oziq ovqat mablag' va transport ulovlar kabi narsalar hech qanday shart qilinmaydi balki imkon darajada dushman daf qilinadi ya'ni hujum qilib qaytariladi ulamolar bunga hujjatlar keltirishgan shayxul islom ibn taymiya rahimahulloh farzi aynga aylangan jihod uchun hech qanday ulov transport shart qilinmasligi haqidagi fiqhiy ra'yini qoziga qilgan raddiya javobida shunday bayon qiladi chunki qozi agar biror shahar aholisiga jihodning farziyligi aniq bo'lsa va shahar ahli jihod maydonidan namozni qasr o'qish masofasicha uzoqda bo'lsalar jihodning shu shahar aholisiga farzi ayn bo'lishining sharti ular uchun mablag' va ulov transportning mavjud bo'lishidir deb qozi jihodni hajga qiyos qildi shunda shayxul islom ibn taymiya rahmatulloh alay shunday dedi qozining farzi ayn bo'lgan jihodni hajga qiyos qilishi juda zaif bo'lib bunday qiyos hech kimdan rivoyat qilinmagan Chunki jihodning farziyligi dushman zararini daf qilishdan kelib chiqdi. Bunday holatda jihodning farziyligi hijratdan ham kuchli bo'ladi. Zero hijrat farz bo'lganda ulov transport e'tiborga olinmaydi deydi Shayxul Islom Ibn Taymiya rahmatullohi alayh. Iboda ibn Somat radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: musulmon kishiga xoh qiyinchilikda xoh farovonlikda unga yoqsa ham yoqmasa ham hatto unga uning huquqlari berilmagan bo'lsa ham quloq solish va itoat qilish vojib mana bu hadisi sharif itoatni vojib qildi itoatning asosi bu qiyinchilik u farovon holatlarda jihodga chiqishdir shu masalada muttafaq bo'lgan to'rt mazhabning fiqhiy ra'ylari birinchi hanafiy mazhabi fuqaholari hanafiy mazhabi faqihlaridan biri ibn obidin aytadi dushman islom chegaralaridan biriga hujum qilsa shu chegaraga yaqin bo'lganlarga jihod farzi aynga aylanadi ammo ulardan uzoq joylashganlarga chegara yaqinidagilar bularga muhtoj bo'lmasa uzoqda joylashganlarga jihod farzi kifoya hisoblanadi agar dushmanga yaqin bo'lganlar dushmanga qarshi kurashishdan ojizliklari sabab uzoqdagilar yordamiga muhtoj bo'lsa yoki ojiz emas balki dangasalik qilib dushmanga qarshi jihod qilishmasa bu paytda uzoqdagilarga ham tark qilinishi joiz bo'lmagan namoz va ro'za kabi jihod ham farza ayn bo'ladi so'ng ulardan keyin turganlarga so'ng yana ulardan keyin turganlarga shu tarzda jihodning farzi aynligi davom etib, hatto jihod shartdan g'arbgacha bo'lgan islom ahlining hammasiga farzi aynga aylanadi. Hanafi mazhabi faqihlaridan Imom Kosoniy, Ibn Najim va Ibn Hammomlar mana shunday fatvolarni berishgan. Ikkinchi, Maliki mazhabi fuqaholari Moliki mazhabi faqihlardan biri Imom Dusuqiyning Hoshiya nomli kitobida shunday deyilgan. Dushman bostirib kelsa, jihad farzi ayn bo'ladi. Dusuqiy aytadi: Bostirib kirgan dushmanni daf qilish, ya'ni hujum qilib qaytarish, ayol kishi bo'lsin, yoki qul bo'lsin yoki yosh bola bo'lsin har bir kishiga farzi ayn bo'ladi ular ya'ni ayollar Qullar va yosh bolalar, garchi bularning valiylari, yerlari va qarz berganlar man qilsalar ham, to'ssalar ham dushmanni daf qilish uchun jihodga chiqadilar. 3. Shofiiy mazhabi fuqaholari Shofiiy mazhabi faqihlaridan Imom Ramliyning Nihoyatul Muhtoj nomli kitobida mana bular qayd etilgan. agar dushmanlar bizning shaharlarimizdan biriga bostirib kirsa va dushman bilan bizning o'rtamizdagi masofa namozni qasr o'qish masofasidan qisqa bo'lsa, o'sha shahar ahliga o'z yerini himoya qilib dushmanni daf qilishi jihod farz bo'lmagan kambag'allar, bolalar, qullar, qarzdorlar va ayollarga ham lozim bo'ladi. 4. hambali mazhabi fuqaholari Hanbali faqihlardan biri Ibn Qudomaning Al-Mughni nomli kitobida mana bunday matn keldi. 3 holatda jihad farzi ayn bo'ladi. Birinchi holat ikki saf dushman va musulmonlar bir-biriga ro'para bo'lganda. Ikkinchi holat kofirlar biron bir yerga bostirib kirsalar, o'sha yer ahliga jihad farzi ayn bo'ladi. 3-holat agar imom odamlarni jihodga chaqirsa ularga jihod farzi ayn bo'ladi shayxul islom ibn taymiya rahmatulloh alay aytadi agar dushman islom diyorlariga bostirib kirsa albatta shu diyor ahliga so'ng ularga yaqin bo'lganlarga dushmanni daf qilish farzi ayn bo'ladi chunki islom shaharlarining hammasi bitta shahar kabidir shuning uchun bunday holatlarda dushmanga qarshi ommaviy safarbarlik ota onalarning va qarz berganlarning iznisiz barchaga farzi aynga aylanadi bunga imom ahmadning keltirgan matnlari ham tiniqdir bu holat ommaviy safarbarlik deyiladi jihodga ommaviy safarbarlik dalillari birinchi dalil Alloh subhanahu va taolo bu mavzuda shunday marhamat qildi. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأنفالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ya'ni ey mo'minlar xoh engil holingizda ya'ni sog' yosh va badavlat holingizda xoh og'ir holingizda ya'ni kasal qari va kambag'al holingizda jihodga chiqing va moli jonlaringiz bilan Alloh subhanahu va taolo yo'lida kurashing. Agar bilsalaring, mana shu o'zlaringiz uchun yaxshiroqdir. Tavba surasi 41-oyat. Yuqorida o'tgan oyati karimada jihodga chiqmaganlarga jazo borligi va ular jihod qilmagan taqdirda islomni barpo qiladigan boshqa insonlar bilan almashtirilajagi haqida aytib o'tilgan edi. Ma'lumki, jazo bilan azob faqat farz amallarni tark qilganlarga va harom ishlarni bajarganlarga belgilangan. O'sha oyati karima mana budir Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. illa tanfiru yu'azzibkum azaban alima وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Яъни agar sizlar jihodga chiqmasangizlar, Alloh субҳана va taolo sizlarni alamli azob bilan azoblaydi va o'rningizga boshqa bir qavmni keltiradi. Sizlar esa jihodga chiqmasligingiz bilan u zotga biron ziyon yetkaza olmaysiz. alloh subhanahu va taolo hamma narsaga qodir zotdir tavba surasi 39 oyat mashhur mufassir ibn kasir rahimahulloh aytadi tabuk jangi yili ahli kitob bo'lgan rum kofirlariga qarshi alloh subhanahu va taolo hammaga rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga ommaviy urush ya'ni ommaviy safarbarlikka buyurdi Imom Buxoriy ham o'zlarining Sahihul Buxoriy hadis to'plamlarida jangga ommaviy safarbarlikning farziyligi va farz bo'lgan jihod va niyat bobida shu oyatni iqtibos qilib keltirganlar. Mana shu mazkur jihodga jangga bo'lgan umumiy safarbarlik sababi kofir Rum mamlakati Madinaga hujum qilish uchun Arabiston yarim orola chegaralarini buzib kirmoqchi deyilgan xabarlarning musulmonlarga yetib kelishi edi. Xo'sh, shunday ekan, ya'ni Rum kofirlari hali musulmonlar yerga bosilib kirishga ulgurmasdan ommaviy safarbarlik farz bo'lgan bo'lsa, endi kofirlar musulmonlarning shahariga bostirib kirgan bo'lsa, jihodga ommaviy safarbarlik hamma narsadan avlo bo'lmaydimi? Abu Talha radhiyallohu anhu Alloh subhanahu va taolaning xifafa va thiqala ya'ni yengilmi, og'irmi oyati karimasining ma'nosini qari chol bo'lgan holatlaringizda ham va yosh bo'lgan holatlaringizda ham jihodga chiqingiz deb nido qilib Alloh subhanahu va taolo hech kimning uzrini eshitmadi degan edilar. hasanul Basri rahmatullahi alay mana shu xifafa va thiqala oyati ma'nosini og'ir holatlarda ham va yengil holatlarda ham jangga chiqinglar deya tarjima qilganlar ibn taymiya rahmatullahi alay Fatvolar majmuasi nomli kitobining 28-tom 358-varaqda ammo agar dushman musulmonlarga hujum qilishni rejalashtirsa, niyat qilsa unga qarshi hujum qilib uni daf qilish shu mintaqa musulmonlariga ham va boshqa mintaqa musulmonlariga ham farzga aylanadi chunki alloh subhanava taolo marhamat qilib shunday deydi va fiddin fa nasr ya'ni agar ular din yo'lida sizlardan yordam so'rasalar ularga yordam berish sizlarning zimmangizdagi vojibdir anfol surasi 72 oyat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam faqat janglar uchun tayin qilingan, rizqi jangdan belgilangan kishimi yoki yo'qmi, bundan qat'iy nazar musulmon kishiga yordam berishga buyurganlar. Har bir kishi imkoniyatga qarab, oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, piyodami, ulov bilanmi, joni va moli bilanmi unga yordam berishi farz bo'ladi. Xandaq jangi yilida dushman Madinaga bostirib kirishni qasd qilganida Alloh subhanahu va taolo hech kimga jihodni tark qilishga ruxsat etmadi deb yozadilar Shayxul Islom Ibn Taymiya fatvolar majmuasi kitobida. Imom Zuhriy aytadilar: Said ibn Musayyib bir ko'zlari ko'r bo'lgan holda jangga chiqdilar. Shunda unga axir siz kasalsiz, uzrlisiz deilganda u kishi alloh subhanava taolo engilni ham o'g'irni ham jihatga chiqishga safarbar etmoqda agar men uchun jang qilishning imkoni bo'lmasa sizlarning sonlaringizni ko'paytirib narsalaringizga qarab turaman deb javob berdi ikkinchi dalil alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi vaqotilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa va alamu annalloha ma'al muttaqin Ya'ni mushriklar jam bo'lgan holatlarida sizlarga qarshi jang qilgani kabi sizlar ham jam bo'lgan holatingizda ularga qarshi jang qilingiz va bilingizki Alloh subhanahu va taolo taqvodorlar bilan birgadir. Tavba surasi 36-oyat. Ibn Arabiy oyati karimadagi kaffa kalimasi ma'nosini ularni har tarafdan qurshab olingan holatda deydilar. Bu taqdirda mutarjim tarafidan oyati karima tarjimasi mana bunday bo'ladi. Mushriklar sizlarni har tarafdan qurshab olgan holatda sizlarga qarshi jang qilgani kabi, sizlar ham har tarafdan qurshab olgan holatingizda ularga qarshi jang qilingiz deyilgan bo'ladi. 3-dalil. Alloh subhanahu va taolo yana marhamat qiladi. Va qatiluhum hatta la takuna fitnatu va yakuna ad-din kulluhu lillah. Ya'ni to dunyoda biron fitna aldov qolmay butun din faqat Alloh subhanahu va taolo uchun bo'lgunga qadar ular bilan jang qilinglar. Anfal surasi 39-oyat. Ibn Abbos va Saddiylar aytishganidek, fitna shirk deganidir. Kofirlar hujum qilib islomiy diyorni istilo qilgan paytda ummatning dini va aqidasi tahdid ostida qolsa, bu paytda din, nafs, nomus va mol dunyoni himoya qilish uchun ularga qarshi jang qilish farz bo'ladi. 4-dalil. Muhammad sallallohu alayhi va sallam dedilar: Makka fathidan so'ng hijrat yo'q, lekin jihod va niyat davom etadi. Agar sizlar jangga safarbar etilsalaring, jangga chiqinglar. imom buxoriy rivoyati ibn hajar asqaloniy rahmatulloh alay shu hadis sharhida agar ummat umumiy safarbarlikka chaqirilsa safarbarlik farz bo'ladi demak ummatning umumiy safarbarligi din himoyasi uchundir umumiy safarbarlikdagi farzning asosi musulmonlar ehtiyoji yoki imomning safarbar qilishiga bog'liq deydi Imom Qurtubiy musulmonlarning dushman qarshisida zaifligini va musulmonlarga yordam bera olishligini bilgan har bir kishiga ularga yordam berish va ular bilan birga jihad qilish lozim bo'ladi, deydi. 5-dalil. Alloh subhanahu va taolo huzuridan nozil qilingan har bir din 5 muhim narsani himoya qiladi. Din, nafs, nomus, aql va mol-mulk. Shuning uchun bu 5 muhim narsani har qanday yo'l va qurol bilan himoya qilish farzdir. Mana shundan kelib chiqib islom dini bosqinchini hujum qilib daf qilish qonunini ishlab chiqdi. Bosqinchi o'zgalar nafsini, mol-mulkini va nomusini maqsad qilib tajovuz qiluvchi kimsadir. Birinchi, nomusga tajovuz qiluvchi kimsa. Nomusga tajovuz qiluvchi kimsa garchi musulmon kishi bo'lsa ham va uning tajovuzini qaytarish uning o'limiga olib kelsa ham nomusni himoya qilish farz. Bu masalada barcha fuqaholar muttafaq bo'lishgan. Shuning uchun faqihlar muslima ayol nomusiga xavf tug'ilib, garchi u o'ldiriladigan bo'lsa ham dushmanga asir bo'lib taslim bo'lishining joiz emasligini aytib o'tganlar. ikkinchi mol mulk va nafsga ya'ni inson hayotiga tajovuz qiluvchi bosqinchi mol mulk va nafsga ya'ni inson hayotiga tajovuz qilgan bosqinchini hujum qilib daf qilish garchi bu ish bosqinchi musulmonni o'limiga olib kelsa ham uni daf qilish jumhur ulamolar nazdida farzdir sahih hadisda shunday deyiladi kimda kim o'zining moli mulkini himoya qilib qatl qilinsa u shahiddir kimda kim o'zining qonini himoya qilib qatl qilinsa u ham shahiddir kimda kim o'zining dinini himoya qilib qatl qilinsa u ham shahiddir va kimda kim o'z oilasini himoya qilib qatl qilinsa u ham shahiddir imom ahmad abu dovud termiziy va nasoiylar rivoyati alloma jassos shu hadisni keltirgandan keyin bir kishi boshqa kishini o'ldirish uchun unga qarshi qilich ko'tarsa musulmonlarga qilich ko'targanni o'ldirish vojib bo'lishi haqidagi masalada hech qanday ixtilof borligini bilmaymiz mana shu holatda bosqinchi o'ldirilsa garchi u musulmon bo'lsa ham joyi do'zaxdir o'zini himoya qilgan kishi o'ldirilsa u shahiddir dedilar bu aytilgan so'zlar musulmon bosqinchiga qo'llaniladigan shar'iy hukmlardir endi kofirlar musulmonlarning yeriga bostirib kirsa din nomus inson hayoti va mol mulk barchasi yo'qolishga ro'para kelsa shu holatda ham bu kofir bosqinchi va kofir davlatni hujum qilib daf qilish musulmonlarga farz bo'lmaydimi qachon farz bo'ladi 6 dalil Kofirlarning musulmon asirlarni qalqon sifatida foydalanishi. Kofirlar musulmonlarning yerlarini bosib olish uchun oldilariga musulmon mahbuslarni qalqon sifatida ishlatsalar, garchi musulmon mahbuslarning o'ldirilishiga olib kelsa ham, shu holatda kofirlarga qarshi jang qilish farz bo'lib qolaveradi. shayxul islom ibn taymiya rahimaulloh fatvolar majmuasi nomli kitobining 28 tom 537 varag'ida mana bunday deydi balki kofirlar orasida insonlarning eng yaxshilardan bo'lmish solih qavm bo'lsa kofirlarga qarshi jang qilishning imkoni faqat o'sha solih qavmni o'ldirish bilangina amalga oshsa bunday holatda bu solih qavm ham o'ldiriladi chunki kofirlar musulmon mahbuslarni qalqon sifatida ishlatganda kofirlarga qarshi jang qilinmasa, bu tarafdagi musulmonlarga xavf tug'ilsa, kofirlarni qasd qilgan holda ular tomonga o'q uzishning joizligiga barcha imomlar muttafaq bo'lganlar. Hatto ba'zi ulamolar so'ziga ko'ra, bu tarafdagi musulmonlarga xavf tug'ilmagan taqdirda ham o'sha musulmonlarga o'q otish joiz deyiladi. fatvolar majmuasining 28 tom 45 betida shayxul islom ibn taymiya rahimahulloh yana shunday deb aytadi musulmon bosqinchini uni o'ldirishdan boshqa yo'l bilan to'xtatib bo'lmasa garchi uning tajovuz qilib olgan moli bir qiyrot dinor bo'lsa ham u musulmon o'ldiriladi bu masalaga sunnat va ijmo muttafaqdir Chunki yuqorida o'tgan sahih hadisda kimda kim o'zining molini himoya qilib o'ldirilsa, u shahiddir deyildi. Sababi ko'pchilikni tashkil qilgan qolgan musulmonlarni fitna va shirkdan himoya qilish, ularning dini, nomusi va mol-mulkini himoya qilish qalqon sifatida ishlatuvchi kofirlar qo'lidagi ossolni musulmon mahbuslarni tirik qoldirishdan ko'ra avlodir va afzaldir. yettinchi dalil bog'iy ya'ni imomga xalifaga biror tavil va ijtihod bilan itoat qilishdan bosh tortgan osiy musulmonlarga qarshi jang qilish alloh subhanava taolo bu mavzuda shuni marhamat qilgan وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إهداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يعني Ey mo'minlar, agar mo'minlardan bo'lgan ikki toifa bir-birlari bilan urushib qolsalar, darhol ularning o'rtasini isloh qilinglar. Endi agar ulardan birovi ikkinchisining ustiga tajovuz qilsa, to tajovuzkor toifa Alloh subhanahu va taolaning amriga qaytgunicha sizlar tajovuz qilgan toifa bilan urushinglar. Endi agar u toifa tajovuzkorlikdan qaytsa, sizlar darhol ularning o'rtasini adolat bilan isloh qilinglar. Zero Alloh subhanahu va taolo adolat qilguvchilarni suyadi. Hujurat surasi 9-oyat. alloh subhanahu va taolo musulmonlar so'zining birligi va ularning dini nomuslari va moli mulklari himoya qilinishi uchun bog'iy musulmon toifaga qarshi jang qilishni farz qilgan bo'lsa unda bosqinchi kofir davlatga qarshi jang qilish erta kunda avlo va munosib bo'lmaydimi 8 dalil alloh va taolo va uning payg'ambariga qarshi bosh ko'tarib talantarojlik va yo'l to'sarlik yoki fasod tarqatish bilan shug'ullangan toifalar va qaroqchilar haddi, ya'ni shar'iy jazosi.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 Moida surasi 33-oyat. Bu hukm omma musulmonlarga xavf soladigan, yer yuzida fasod tarqatadigan va odamlarning moli mulklari va nomuslari bilan o'ynaydigan jangari guruhlar hukmidir. Imom Muslim va Imom Buxoriyning sahih to'plamlariga ko'ra, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzuriga Ukal va Urayna qabilalaridan bir necha nafar kishilar islomni qabul qilganliklari, o'zlarini shahar ahli emas, balki sahro ahli ekanliklarini xabar berib, Madina havosidan shikoyat qildilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga 3 yoshdan to 10 yoshgacha bo'lgan tuyalar sutlari va baullarini ichishni tavsiya qilib, Madinadan tashqariga chiqib ketishga buyurdilar. Ular shunday qildilar. Harra nomli joyning chekkasiga borganlarida kofir bo'ldilar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tuyalar boquvchi cho'ponini o'ldirib, tuyalarni haydab olib ketdilar. Bu xabar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yetib kelganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam darhol ular ketidan odamlar qo'yib, ushlab olib kelindi va ularning ko'zlari o'yib olindi. Qo'l oyoqlari qarama-qarshi holatda kesib tashlandi. Xo'sh, endi insonlarning dini, moli mulki va nomusini vayron qiladigan kofir davlatga qarshi jang qilish musulmonlarga farz emasmi? Yuqorida zikr qilingan dalillar kofirlar musulmonlar yeriga bostirib kirganda ularga qarshi ommaviy safarbarlikning farziligi haqida keltirilgan ba'zi dalillardir. Xolos. Qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni